İsmi Sübhan bildin mi var? Bahçelerde yurdun mu var? Bencileyim derdin mi var? Garip garip ötme bülbül Bencileyim derdin mi var? Garip garip ötme bülbül Bilirəm aşıqsın gülə Gülün halinden kim bilər Bahçedeki qonca gülə dolaşıp söz atma bülbül Bahçedeki qonca gülə dolaşıp söz atma bülbül Pərvaz olur yaşar mısın? Denizler ya geçer misin? Bencilerin naçar mısın? Garip garip ötme bülbül Bencilerin naçar mısın? Garip garip ötme bülbül Yunus vücudum bak derken Cihanda mislin yok derken Seher vakti Allah derken Bizi de unutma bülbül Seher vakti Allah derken Bizi de unutma